Guacha, yo sé que vos querés. Yo abajo y vos arriba. Voy yo con tu amiga. Pongamos Netflix y que la película no vea. Esa gata como bombea. Mientras una enrola, la otra quiere que se lo meta. Besito en la boca pa' que se la crea. Y le damos brr que no frontea. Ella es una gata pero me perrea. Y por ahí anda borracha. En el capó del borita le blan blan latigazo. El calvin que te compré te lo saco. Nosotros no compramos con sapo. Cachetazo. En el capó del borita le blan blan latigazo. El Calvin que te compré te lo saco. Nosotros no compramos con sapo cachetazo. Bueno, dalo por hecho, lo pusiste derecho. Ahora lo fuerte como a mi cuello. El parlante en 40, rebotando esos pechos. Y tu amiga de 30 que me ya sospecho. Vos sos la super fan repartiendo cupones OnlyFans. Ese poco salame no puede llenar ese pan. Al autito lo ponemos a humedear. Y de abajito me miras con ojito a Taiwán. Guacha, yo sé que vos querés. Yo abajo y vos arriba. Voy yo con tu amiga. Pongamos Netflix y que la película no vea. Esa gata como bombea. besito en la boca pa' que se la crea. Y le damos brrra que no frontea. Ella es una gata pero me perrea. Y por ahí anda borracha. En el capo del bolita de blan blan latigazo. Está bien que te compré, te lo saco. Nosotros no compramos con sapo. Cachetazo. En el capo del bolita de blan blan latigazo. Está bien que te compré, te lo saco. Escucha, Dielo suena, di el party. Nosotros andamos controlando al party. d e l o con el sonido más cabrón. DJ Roma.